Kie situas la capo de mar stelo? Sciencistoi alfrontas foie strangain defioin. Cetiui aspectas al ni simple elegantoi, extravaganzae cae negravae, sed por sciencistoi ili povas esti gravegai. Ien fresha exemplo. De longa tempo oni clopodas compreni kie situas la capo de mar stelloi. Citiu estas bella animaloi, seque ili devas havi capon. Sed kie? Mar stelloi estas echinodermoi, nome animaloi qui corpo estas covrita de carapazzo el calc pezzettoi, ofte con piciloi cae con interna sistemo de aquvo canaloi. Ili comensas sian vivon kiel fecundigitai ovoi, kiui transformigas en larvoin. Kai ili flosas en la oceano kiel planktonoi, dum semainoi au monatoi, gis ili eccusas sur la fundo de oceano. Plen cresca individuo havas quin pintoin. Antone longe la revuo Nature publicigis articolon quiu respondis la malnovan demandon pri la capo de tiui curiosai bestoi. Oni usis complicaen geneticaen technicoen por molecule mapi la regionoen de ilia corpo. Cai la respondo esse suffice miriga. La autoro il trovis che la capo de Marstello ne trovigas en unu specifa loco. Facte, structuroi similae al capoi estas disse troveblai en la centro de la stelo cae en la centro de ciu membro. Por plenumi tion mapon, estis necese usi moleculain signoin, ciui formas la corpan planon de la organismo. Alivorte, la genoi de la celoi, quiui formas in disain capoin, estas congrue cun tia specifa funccio. Malgrau tiai raffinitai studoi, mancas ancora uscii multen in pri mar exemple pri ilia biologia evoluo. Tamen por ni esperantistoi mar aspectas simpatie cae allologe. Estas ne eble ne compari ilin con nia verda stelo. Cae nun, se ni ricevas la informon che ili havas multain capoin, despli alloga shainas la analogio. Filosofiemai, ec se iom naive, samideanoi, certe povus sugesti che anca unia verda stelo havas multa in capoin. Nome, ciun conscian usanton de esperanto, oni povus consideri ciel etan capon en la stelo, iel respondetsan pri la bona funkciado de la tuto. Iom tro romantica, sed simpatia ideo.